محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن وجواء الله سبحانه وتعالى أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال ameipokea hadithi imamu muslimun katika sahihi yake hadithi ya shaddad ibn aus allah amridhia anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema mtume wa allah alayhi salatu wassalam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay hakika ya allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha na ameuandika wema juu ya kila kitu fa idha qataltum faahsinu lqitla pindi mnapochinja basi chinjeni kwa uzuri wa waidha dhabahtum faahsinu ldhibha waliyuhidda ahadukum shafratahu na akinoe mmoja wenu kisu chake ibadallah mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anatueleza bayana ya kwamba Allah subhana ameuandika wema juu ya kila kitu kila kitu kimeandikiwa juu yake wema na uzuri basi vile mtu atakavyotaka kumchinja mnyama wake sawasawa mnyama huyo atakuwa ni ngamia atakuwa ni ng'ombe au atakuwa ni mbuzi au atakuwa ni ndege mtume sallallahu alaihi wasallam anasema basi amchinje kwa uzuri na pindi ambapo anapomchinja akinoe kisu chake kisawasawa asimchinje yule mnyama hali ya kuwa kisu chake hajakinoa yenye waja wa allah subhana mtume wenu alaihi salatu wassalam kwenye hadithi hii anatuambia wema na uzuri umefaradhishwa na kuandikwa juu ya kila kitu na moja ya sehemu ya wema na uzuri ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja kwa nafasi yake ajitahidi pale ambapo anapomwabudu Mola wake basi amwabudu kwa uzuri amuabudu kwa utaratibu kwani huo ndiyo wema ambao katabaha Allah tabaraka wa taala ala kulli shay Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alifundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam dua ya kwamba hiyo dua asiiache mwishoni mwa kila swala yake mtume alimwambia Muadhi ya kwamba usiiache hii dua mwishoni mwa kila swala yako wa unasema haya maneno allahumma ewe mola wangu a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik nisaidie ewe mola wangu niweze kukutaja kwa uzuri a'inni ala dhikri nisaidie niweze kukutaja wa shukrika na vile vile nisaidie niweze kukushukuru kwenye kila ulichonineemesha wa husni ibadatik na unisaidie niweze kukuabudu Mola wangu kwa uzuri alihsan fi ibadati arrahman kufanya wema katika kumwabudu arrahman Allah subhana anapenda pale ambapo mmoja wetu anapoitekeleza ibada سواء سواء يتكون عباده يا صلاه سواء سواء يتكون عباده يا صيام يتكون عباده يا صدقات يتكون عباده يا علم يتكون عباده يا كجتوليا يتكون عباده يا جهاد في سبيل الله يتكون عباده يا حج في سبيل الله بس أيتين aitende أي uzuri aifanye akiwa na yaqini aifanyi akiwa ametekeleza masharti yake yote mtume anamfundisha muadhi na kumwambia allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik lakini pia vile vile al-Imam Abu Ya'la fi musnadi ameipokea hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah yuhibbu li'abdihi hakika Allah anapenda kwa mja wake idha amila amalan an yutqina pindi anapotenda tendo lile jema basi alitende kwa uzuri mno inna Allah yuhibbu li'abdihi idha amila amalan an yutqina tendo lako ulifanye kwa uzuri amali yako ya sadaqati uitende kwa uzuri uitoe kwa uzuri kwa uficho uiepushe na riaa na kujionyesha amali yako ya kheri yoyote ifanye lillahi rabbil alamin Allah subhana kataba alihsana ala kulli shay ameandika wema ameandika uzuri kwenye kila kitu katika sehemu ya mwanzo ni katika ibada anapotenda mtu ibada basi aitende katika mlolongo uliokuwa mzuri ibada Allah lakini pia sehemu nyingine katika ihsani aliyoifaradhisha Allah ni al-ihsanu ila al-khalq ni kuwafanyia vizuri kuwatendea mazuri viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala minhum miongoni wa watu hao ni al-walidan ni wasasi wawili wakhadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه na ameamrisha na amehukumu mula wako ya kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake waqada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana na kwa wawili Allah ameamrisha muwafanyie wema muwafanyie matendo yaliyokuwa mazuri kwa sababu matendo mazuri ni milango ya kumfungulia ni milango ambayo inamfungulia mtu mafanikio na matendo mazuri na mambo mazuri yanamkinga na mambo mabaya kadri unavyowafanyia mazuri wazazi wako kadri unavyofanyia mazuri jirani zako kadri unavyotenda mazuri kwa ndugu yako kadri unavyojitahidi kuzungumza maneno mazuri kwa ndugu yako basi tambua ya kwamba yale mazuri unayoyatenda yale mema unayoyatenda yanakukinga na shari yanakukinga na mabaya sanaiul ma'ruf matendo yaliyokuwa mazuri taqi masari su yanakukinga wewe na milango mibaya ya shari milango ya shari na mibaya ni alkhisyun fi dunya ni mtu kupata fedheha duniani walkhizyu fil akhirah walkhizyu fil akhirah na udhalili katika huko يوم القيامه عباد الله ان الله كتب الاحسان على كل شيء hakika ya Allah subhanahu amefaradhisha wema utendwe kwenye kila kitu tuwatendee wazazi wetu yaliyokuwa mazuri majirani zetu tunaoishi nao tuwatendee aliyokuwa mazuri ndugu zetu familia zetu na huo ni mlango wa birrun ni katika mlango wa wema aliyoutaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kwa mapana yake ibadallah lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia pia katika hadithi hii wa idha qataltum fa ahsinu alqitla sana wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha waliyuhidda ahadukum shafrata pindi mmoja wenu anapokuwa amemkamata mnyama anapokuwa amemkamata mbuzi au amemkamata ng'ombe mtume sallallahu alaihi wasallam anakufundisha ya kwamba mchinje kwa uzuri lino kinoe kisu chako upanga wako ulionao unoe vizuri chuma cha kumchomea ngamia kinoe vizuri waliyuhidda ahadukum shafarata kwa sababu miongoni mwa adabu za kuchinja mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza yule anayemchinja mnyama asimchinje mnyama aliyekuwa ndugu yake amekaa pembeni akisubiria baada ya ndugu yake kuondoka naye atachinjwa hii ni katika moja ya ihsani ni katika moja ya wewe unaomtendea mnyama ikiwa una wanyama wawili unategemea uwachinje wote kwa pamoja basi yule ambaye hajachinjwa muweke pembeni mficho muweke pembeni huko huyu unayemchinja abaki peke yake ni katika ihsani katika kuchinja wanyama lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alipoijiwa na yule sahaba ambaye alimwambia mtume ya rasulullah mimi wakati ninapomchinja mnyama ninajikuta na huruma فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يكسما والشاة إن رحمتها رحمك الله نمبوس فمونيا هروما رحمك الله الله سبحانه وتعالى نبومونيا هروما كيو حتى mnyama حتى kama ni kuku au ndege yoyote yule pindi فلتحسن إليها faltuhsin ilaiha huu ni sehemu katika kujitengenezea thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mkilitazama jambo la wema mkilitazama jambo la wema mtaliona hili jambo la wema limeenea kama alivyolitaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kwamba inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay' anafaradhisha wema kwenye kila kitu sawasawa itakuwa ni kwa jirani yako bali kwa viumbe wote dakhalatil mar'atu an-nar bihirra mwanamke aliingia motoni kwa sababu ya paka alishindwa kumhudumia paka inavyotakikana alimfungia ndani yule paka akaacha kumtoa nje kwenda kutafuta hasharat kwenda kutafuta wadudu mbalimbali na alipomfungia ndani hakuweza kumpa chakula fadakhalat nar mwanamke yule aliingia motoni alishindwa kumfanyia wema paka lakini mtume sallallahu alaihi wasallam pia katwambia wadakhalat almar'atu aljannata wa hiya baghiyatun min baghaya bani israil aliingia peponi mwanamke kwa sababu ya mbwa naye mwanamke huyu alikuwa ni katika wale wachafu wanawake ofu miongoni mwa wanawake wa kibani israeli aliingia peponi kwa sababu gani aliingia kwenye kisima akanywa maji wakati anatoka nje akamkuta mbwa yalhathu anatema anatoa ulimi wake nje anaramba mchanga yule mbwa mwanamke yule akafahamu kwamba mbwa huyu ana kiu akaingia ndani ya kisima akachota kwa kiatu chake maji akamletea yule mbwa pale mbele yake yule mbwa akaraba yale maji fadakhalat aljanna mwanamke yule akaingia peponi wa hiya min baghaya bani israil ni katika waovu katika waovu wanawake wa kibani israil alihsan jambo la kutenda ibadallah ni katika madaraja makubwa ambayo yasa ilaiha almuslimu anayepambania muislamu kuyafikia daraja la kwanza ni aliman daraja la kwanza ni alislam daraja la pili ni aliman na daraja la tatu ni alihsan وهي an تعبد الله كأنك tarah daraja hii ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ikiwa wewe humuoni basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wallahu tabarak wa ta'ala a'lam الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله إن وجوا الله سبحانه وتعالى ملوين تبارك وتعالى نتنبي ناني قرآن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تنيني ويما hakika ya Allah subhana anawapenda wenye kutenda mema wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin bali Allah subhana ametuambia inna Allah ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun hakika ya Allah subhana yuko pamoja na wale ambao ni wacha Mungu inna Allah ma'al ladhina ittaqaw yuko pamoja na wale wenye kumwogopa ya Allah walladhina hum muhsinun na wale ambao wanaofanya ihsan mtu kufikia daraja la kuwa ni muhsin kitendo cha mtu kufikia kuwa ni mwema antakuna alihsan sajiyata ni pale ihsani inapokuwa ni kama vile maumbile yake mahma yakun vyovyote itakavyokuwa audhiwe na atakayemuudhi amkere yule atakayemkera amdhulumu yule atakayemdhulumu amfanyie ubaya yule anayemfanyia ubaya fa inna ihsana hiya sajiyatu wema kwake yeye ndiyo maumbile yake kufanya wema ndiyo maumbile yake anadhulumiwa innahu yuhsinu ila an-nas anadhulumiwa lakini anafanya wema anachukuliwa haki yake lakini yeye analipiza wema anadhulumiwa kwa kunyang'anywa na kuporwa na kufanyiwa kila aina ya ubaya lakini yeye anaulipa kwa wema hal jazaa'ul ihsani illa al hayakuwa malipo ya wema isipokuwa ni wema الآن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هني أمابو مفنيوا مبايا الله سبحانه وسلم ادفع بالتي هي أحسن أنوشا للمبايا وللفنيوا وكفنوا من أزوري billati hi ahsan ondosha lile baya kwa kuleta lililokuwa zuri fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa mpaka itakapokuwa kati yako na yule ambaye ni mwenzako pana uadui kati yenu mpaka pawe baina yako na yule anayekufanyia uadui kaannahu waliyun hamim kana kwamba ni kipenzi wa ndani kabisa kwako wewe awe kwako wewe ni kama vile ni kipenzi cha ndani kaannahu waliyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru na hawakuyapata haya hawakulifikia hili daraja la namna hii illa alladhina sabaru isipokuwa wale ambao wamesubiri wamejifunga nafsi zao kwenye makari kwenye maumivu wamezifunga nafsi zao kwenye qadarullahi almu'lima kwenye makadirio ya Allah yenye kuumiza anaifunga nafsi yake wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin adhim ndugu na kuhamisheni mwisho kidogo mwa hotuba yangu na kupelekeni kwenye moja ya hadhara nzito iliyohadithiwa ndani ya Qur'an kuonyesha namna ambavyo ihsani inatakikana mtu kufikia daraja la wema ni wema kuwa sajiyatuk wema kuwa ndiyo maumbile yako ndiyo tabia yako ndilo fasi lako naolivaa na kuhamisheni na kukupeleka katika hadhara ndani ya suratu yusuf ndani ya suratu yusuf wengi kuna kisa cha nabiiullah yusuf hakiko mbali na kisa, na kisa hicho wengi tukijua kisa cha nabiiullah yusuf bikhtisari kwa ufupisho zaidi ndugu walipomhusudu ndugu yao kutokamana na mapenzi ya baba wakakusanyikana ili wamuue yusuf mmoja akasema لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة تسموه يوسف لكن تنين تكمتوب كتك شيمهوكو وتكوجا كموكوتا واتوا مسفارا بابا موجا ماما موجا mdogo mkubwa kwao la mdogo wao katika wadogo zao wakubwa katika hao takriban watu kumi na mbili walichukia mapenzi ya baba kwa Yusuf na ibnulyamin Yamin wakaweka mashauri ya kumuua ndugu yao wa damu shimo wamuue na itifaki ikafikia wamtupe ndani ya shimo aende akaokotwe na watu wasiokuwa ndugu zao na watu wasiokuwa katika jamii yao walifikia huko ibadallah angalieni mmoja ya suratul adawa picha ya uadui yusufu bado mdogo anawatazama namna walivyomweka ndani ya shimo Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Jibril akamwambia usiye na wasiwasi utakuja kuwaeleza hili tendo baadaye leo hii hawalijui maisha yamekwenda ya Yusuf mpaka akaokotwa na mwanamke mraatul azizi mwanamke mwenye nafasi akamuokota na akaishi naye mpaka Allah alipompa Isa na kuwa msimamizi wa hazina ya vyakula katika mji wa Masri watilka alayamu nudawiluha baina nnas hivyo ndivyo ambavyo masiku tunayageuza baina ya watu unayemuona leo hii hafai kesho atakuwa anafaa unayembaye humpendi leo hii kesho anaweza akawa unampenda upi mpaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman kiasi kidogo cha mapenzi kiasi kidogo cha hasira ndicho uishi nacho ewe abdallah maisha yanawapiga ndani ya ndani ya gereza yusuf wanamwijia vijana wawili wanamwambia nabina bitawile tuelezee kunako tafsiri ya hizo ndoto inna naraka min almuhsinin kika sisi tunakuona wewe umbile lako lilivyokaa ni umbile la watu wenye kutenda mema tabia ni maumbile ya mtu kuwa ni mtu mwema ndivyo Qur'an inavyotuambia kwa Yusuf alayhi salam inna naraka min almuhsinin lakini sio hivyo ndugu zake Yusuf walipokuja kutaka chakula mara ya kwanza nao pia walimwambia Yusufu maneno hayo hayo baada ya kuambia waende wakamlete mzee wakamleta ndugu yao wakamwambia inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka min almuhsinin waliomfanyia wadui nao wanafikia wanasema hayo kwamba inna lahu aban shaykhan kabira hakika huyu mdogo wetu anaye baba yake mzee tena mwenye umri mkubwa mchukue mmoja wetu badala yake inna naraka minal muhsinin sisi tunakuona hakika wewe ni katika watu wazuri wenye wema hawalipizi ubaya na hapo ulikuwa hoja mtomvu Yusuf lakini mwisho wa kisa ibadallah walipokuja kumtambua Yusuf qalu wakasema a innaka la anta Yusuf innaka la'anta yusuf waliposema hivi ni kweli wewe ndiyo yusuf qala akasema ana yusuf mimi ni yusuf wa hadha akhi na huyu hapa ni ndugu yangu qad manna Allahu alaina Allah ametuneemesha juu yetu innahu man yattaqi wa yasbir kika yule atakayemwogopa Allah na akawa na subira innahu man yattaqillaha wa yasbir yoyote atakayemwogopa Allah na akasubiri inna la nudhi'u ajra almuhsinin sisi hatupotezi ujira wa wenye kutenda mazuri wale ambao mmemfanyia ubaya yusuf leo mnakuja kumpigia magoti hawaamini wanachokifanya hawaamini kinachotokea mbele yao Yusuf hakuwaambia chochote akawaambia la tasriba alaikum alyawm hakuna kuhuzunika leo hii hapa mambo ni mazuri Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusamehe wa huwa arhamur rahimin ningelikuwa mimi na wewe kwa ubaya wa ndugu zako kwa dhulma za ndugu zako kunako wewe wamekuchukua na wamekwenda kukutupa vijijini kwenye kisima kirefu bila ya maji bila ya chakula bila ya msaidizi yoyote wakaja wakakuokota kabila gumu katika makabila ya tanzania yakaenda kuishi na wewe yakakubadilisha mfumo ya huko leo hii wanakuja ndugu zako wanakukuta wewe ni mmoja wa viongozi wakubwa wa nchi ungewatendea nini abdallah ungewatendea nini hao ndugu zako waliokufanyia uadui narudia kusema alihsanu katabaha Allahu ala kulli shay wema Allah subhanahu wa ta'ala ameuandika kwenye kila kitu sio kwa viumbe mpaka kwetu sisi binadamu kwa binadamu waliotufanyia ubaya hatutakiwi tuwalipie kwa ubaya waliotudhulumu sisi hatutakiwi sisi tuwafanyie na wenyewe dhulma waliotufanyia uadui wakatuuza wakatudhuru wakatutesa malipo yetu kwa Allah subhana wa huwa ahkamul hakimin na sisi kila siku tunaisoma Qur'an tunasema alaysa Allahu biahkamil hakimin mnaiacha wapi aya mnaitupa wapi aya wa inna Allah la yudhi'u amala al-mufsidin Allah hayupotezi amali ya wenye kuharibu mambo yoyote anayeharibu mambo amali yake haiendi alijojo haipotei patupu kwako wewe antakuna muhsina ni wewe kuendelea kuwa ni mtu mwema kuendelea ni mtu ambaye unatenda mema pale unapofanyiwa ubaya pale unapodhulumiwa tenda wema kwa sababu inna allaha kataba alihsana ala kulli shay kika ya allah subhanahu ameandika na amefaradhisha ihsani juu ya kila kitu اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين